المصدر درس بعدی المصدر مصادر الافعال الثلاثیه صغت القرط صياغة سبغت الثوب صباغة این امثله گروه اول هست امثله گروه دوم ابیت الضیمه ابیت الضیمه اباء مفعول به نفر الغزال نفارا امثله گروه سوم خفق القلب خفقانا فاض النيل فيضانا فيضانا رحل القوم رحيلا وخد البئير وخيدا وخدن نوع راه رفتن رو میگند نعبا الغراب نعيبا بكى الطفل نعبه صداع غرابه بكى الطفل بكاء حضر الزرع حضرة شهب المهر شهبة شهبة بالي سعل المريض سعالا دار الرأس دوراء دواره دواره سؤالن و دوارن بله فعالن اینجا میخواد حرکت و وزنشونو تعیین کند قواعد زیادی آورده است بیایید روی قاعده القواعد المصدر ما دل على حدث مجرد من الزمانی مصدر آن است که دلالت بر حدثی بکند ولی اون حدث اون کار دلالت به زمان نمی همراه با زمان نیست مثل فعل ماضی نیست موقع ما میگیم خورد دلالت به چه زمانی میکنه گذشته میکنه ولی موقع میگیم اکل خوردن دلالت به هیچ زمانی دلالت بر کاری میکنه ولی دلالت همراه با زمان نیست یعنی بله دلالت بر زمان نیست مجرد از زمان هست و هو اصل جمیع المشتقات و مصدر اصل تمام کلمات مشتق هست یعنی تمام کلمات مشتق از مصدر گرفته میشن و اصلا به خاطر همین بهش میگن مصدر به خاطر همین بهش چه مصدر 106 مصادر الافعال الثلاثیتی کثیرتون ببینید مصدر افعال سلاسی مانند زربه نصره کتبه کثیرتون بسیار زیادن لا تعرف الا بعد بدبختیشون همین هست که شناخته نمیشون مگر با شنیدن یعنی سماعی هستن یعنی قاعده وجود ندارد که تو بگی مثلا مصدرش این هست مصدرش سماعی هست مصادر چه هستن لا تعرف الا بالسماع والرجوع الى كتب اللغه شناخت نمی شود مصدر افعال ثلاثی مگر با شنیدن و رجوع به کتاب های لغوی غیره ان هناك ضوابط غالبیت اهمها ما یأتی ولی میگه ضوابطی وجود داره که مهمترینشون چه هست اینایی هستن که میاره یه سری ضوابطی میاره که مثلا اگر اون فعل این معنی رو داشت پس مصدرش به این از میاد حالا همه رو میاره دقتی داشته باشید چند تا مثال آورده بود چارده تا بله. چارده تا مثال آورده و چارده تا مسئله رو هم بیان میکنه الف فعالتون فیما دل على حرفته میگه اون فعل سلاسی که دلالت بر حرفه بکنه پس مصدرش بر وزن فعاله هست مانند امثله گروه اول سقط القرطه سیاغتن سبق تو صوبه سباقتا این دلالت بر حرفه میکنه دیگه درست کردن و رنگ زدن قرد گوشواره رو میگن صوب لباس رو میگن میگه رنگ زدم لباس رو رنگ زدن پس کاری که دلالت بر فعلی که دلالت بر ای بکنه هنری مثل نجاری مثل رنگکاری مثل آهنگری اینا رو میگن چی؟ حرفه میگه فعلی که دلالت بر حرفه بکند مصدرش معمولا بر وزن چی هست؟ فعالتون هست با فعالون مصدر بعدی فعالون هست فی دل على امتناع در آنچه که دلالت بر امتناع بکند دلالت بر چی؟ مانند کلمه ابیتو انکار کردن میشه دیگه در قرآن اومده یا نه اومده اومده کجا اومده حفظ کلمه ابا بله ابا به معنی نپذیرفتن پس اگر دلالت بر امتناع بکنه دلالت بر چی؟ اون موقع مصدرش بر وزن چی هست؟ فعالون یا بله مانند عبیت بیم ایباعا نفر الغزال نفارا نفر به چی هست؟ بله فرار کردن فلولا نفر من كل فرقة طائفة بله پس نفر الغزالو, الغزالو غزال که هم به معنی آهو هست پس این افعالی که به معنی امتناع هستند بر وزن فعال میآیند جیم فعلان ما دل على استراب آنچه که دلالت بر استراب کند بر وزن فعالان می آید مانند خفق القلب خفقانن قلب چی شد؟ تپش کرد کپ کپ کرد بله فاض النیل فیبانن نیل به جوش آمد آه؟ پس اونی که دلالت بر استرام میکنه بر راز فعلانه متناسب با اون حرکتی که داره موجی که داره تکونی که داره استرامی که داره این هم فعالان این تناسب دارن با هم دیگه دیگه فعیلون فی دل علی سیر آنچه که دلالت بر سیر بکند دلالت بر چی بکرد؟ بر وزن فعیل هست مانند رحیل مانند وخید رحل القوم رحیلا وخد البعیر وخیدا گفتم وخده یک نوع چه هست؟ راه رفتن هست عرب ها هر نوع رفتن رو یک اسمی میگذاشتند پس آنچه را که دلالت بر سر بکند دلالت بر چی؟ بله دال ها فعیل او فعال فعیل یا فعال فیما دل على صوت در آنچه که دلالت بر چی کند؟ صوت مانند نعبه صدای غراب رو میگن دیگه نعب الغراب نعیبا قراب کلاغ بک الطفل بکاءن دیدید بران فعیل هست یا چی؟ فعال فعلتون ما دل على لون آنچه را که دلالت بر لون بر رنگ میکند بر وزن فعلتون هست بر وزن چی؟ فعلتون مانند حاضره الزرع خضرتن سب شد کشته سبز شدنی نقشش که البته مفعول چه هست؟ همه اینا که تا اینجا خوندیم مفعول مطلق بودند همشون شهب المهر شهبتن خب شهبتن باز هم چه هست؟ صوت هست شهیب صدا هست چی رنگ راستی زال فعالون فیما دل علا دائن فعال بر وزن فعال می آید مصدر فعلی که دلالت بر چه کند بر داء مریضی مانند سعل المریض سعالا دار الرأس دواره سر چکار کرد؟ سر بابا زمان میچرخه تور میبره به ما میگه سرم تور میبرد سر میچرخه اینو میگن دوران رأس سر این آقای عبدالله همیشه این حالت میگیره خب بریم جلوتر و اذا لم یدل المصدر على شيء من ذلك اما میگه اگر مصدر دلالت بر این چیزا نکرد فالغالب غالب این هست الف فی فعوله ان یکون مصدره على فعوله او فعاله کسهوله و فصاح میگه اگر فعل بر وزن فعوله بود فعل بر وزن چی بود؟ اون موقع مصدرش بر وزن فعوله و فعاله هست بله فعولا فعولا موقعی که مازیش فعولا باشه منظورش اینه فی فعولا یعنی در فعولا ان یکون مصدره بله بله کرامتن فصاحتن و فی فعیله اللازمی فعیله لازم نه حرف فعیله ان یکون مصدره علا فعله مانند کفرها و بله وفي فعل اللازم وفي فعله اللازم أن يكون مصدره على فعول فعليه لازم مانند قعده مانند چی؟ قعده نشست متعدد نیست قعده چی هست؟ لازم هست مصدرش میگه على فعول مصدره على فعول مصدرش بر وزن چی هست؟ فعول هست كقعود وجلوس وفي المتعدي من فعل وفعل أن يكون مصدره على فعل میگه اگر فعل متعدی بود و بر وزن فعله یا فعله بود بر وزن فعله یا فعله بود ان یکون مصدره على فعل مصدرشون موقع بر وزن فعل هست مانند فهم فت پس خب فهمه فهمید متعدیه مصدرش چی میشه فتحه در وزن فعله هست متعدی مصدرش چی میشه مانع یا قتله مثلا قتله متعدی و وزن فعله هست قتلا هست یا مثلا سمعه سمعن خب این مصدر افعال چی بود تا اینجای کار مصدر افعال سلاسی بود اما بخونیم مصدر افعال رباعی رو در درس بعد